บุ๊กทูสิบเจ็ดซดนาต์รอบบ้านดอมาบ้านของเราอยู่ที่นี่ตตยนาชดูมหลังคาอยู่ข้างบนนาฮอเรยสเทร e า ห้องใต้ดินอยู่ข้างล่าง Dole je sklep. มีสวนอยู่ข้างหลังบ้าน Za domem je zahrada. ไม่มีถนนอยู่หน้าบ้าน Před domem nevede žádná cesta. มีต้นไม้อยู่ข้างบ้าน Vedle domu jsou stromy. อพาร์ตเมนต์ของดิฉันอยู่ที่นี่ Toto je můj byt. ห้องครัวและห้องน้ำอยู่ที่นี่ Tady je kuchyně a koupelna. ห้องนั่งเล่นและห้องนอนอยู่ที่นี่ Tam je obývací pokoj a ložnice. Tam je obývák a ložnice. ประตูบ้านปิด Domovní dveře jsou zavřené. Ale okna jsou otevřená. Dnes je horko. Jdeme do obýváku. มีโซฟาและเก้าอี้นวมตั้งอยู่ที่นั่น je tam pohovka a křeslo. เชิญนั่งค่ะ Posaďte se. คอมพิวเตอร์ของดิฉันตั้งอยู่ตรงนั้น Tam stojí můj počítač. สเตอริโอของดิฉันตั้งอยู่ตรงนั้น Tam stojí moje stereověž. ชุดทีวีเป็นของใหม่ ta televize je úplně nová.